Poznato znači od imama Zahebi Arš i mnogi učenjaci, znači nema gotovo knjige koja govori o akide ahli suneta da ne spominje ovu meselu i da ne spominje znači arš gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala je Allahovo uzdizanje iznad, iznad arša.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 Toliko je znači velik kako ga Allah subhanahu wa ta'ala opisuje. Zatim na drugom mjestu u suri Minun u 116. majetu Allah ga opisuje sa riječju Kerim, plemeniti. Pa kaže, فَتَعَالَ اللَّهُ لِمَلِكُ الْحَقِّ La ilaha illa huwa rabbul aršili kerim. Pa uzvišen, neka je Allah subhanahu wa ta'ala vladar istinski. Nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara arša plemenitog. Pogledajte kako se opisuje. Kerim, plemeniti. Šta su mu mufesiri kazali, komentatori ovih ajeta, kažu kerim, to jest lijepog izgleda i blistavog oblika. Allahu ekber. Zatim ga Allah piše na trećem mjestu u suri Buruđ u 15. ajetu sa riječu Međid, Dhul Arš ili Međid, vlasnik Arša slavnog. A za ovo znači El Međid kažu slavnog učenjaci mu Fesiri da se može ući na dva načina.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 Vlasnik arša slavnog. Zatim Allah Đelešanu opisuje da ovaj arš posjeduje svoje nosioce. U suri E, Haka u 17. majetala što on kaže وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَ A arš, prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmorica držati.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 Ovaj hadis znači prenosi i bilježi muslim, a drugi koji ćemo citirati je Buharija. Od Enesa radi Allahnu u kojem stoji da je, da, da je Zaineba radi Allahnu znala da se ponosi na sve drugih žena po pitanju onaj poslanika sallallahu alihi veselem. <coughs> Kazala Vas udale vaše poroce, a mene je udao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam, sedam nebesa. Imamo hadis koji bilježe Davud, Dawud, i Hakim, Imam Taberani, šeh Abdullah ibn Rahmane, Džibrin je kazao da je ovaj hadis dobar kada je komentarisao Akidatul Vasitije, znači dijelo od imama Ibn Taymije. Gdje kaže poslanik sallallahu alihi vseleme Men menište minkum šeja أو اشتكاه أخ له فليكون رب ربنا الله الذي في السماء kada se neko od vas požali na nešto, znači osjeti bol ili na bilo kakvu tekobu ili čuje da se neko od njegovih od njegove braće, znači isto tako požali na neku tekobu, kaže neka izgovori Rabben Allahu lazi fis sama.